Nun bada zer? Maskadetan kautek dioten ezkenuzom u eranaldiaekin hasa jargenezake egunko kronika hau. Gue bazterederake lasteraen zainhatakaz hartuik diela emaiten du. Komunikabide berriek beti zerbaiten gibeletik guazalako impresione hoi indartzen die. Internet, sare sozial, smartphone hoiek etengabe presionatzen gutie ez balimagia magia haiei lotuik, ezgia habo mundiaren parte. Hoi pu uste du jentartiaren parte handi batek. Ondoioz, geoago eta habo haremanak fikziozkuak bilhakatzen dira. Nous sommes dans une société de surcommunication. L'on communique à longueur de journée et on ne se touche plus. Egun korpitza ez da habo errealitate bat. Baizik eta irudi bat edo fantasmo bat korpitzak izan behar du marketinga hemen den komunikabide sarearen araberakua. Sare hoiek etengabe bidi alatzen die trinitate maradikatiaren kontzeptua. La trinite moditze ze, le gra, le rid e le poali. Maradikazio hortaz gehihen hunkik sendidienak emaztiak dia. Diktat hortaz futi ahaleite. Espada futitzen, psikologo baten tengana juan ahaleite, edo estetika salu teta, hunek bizian dutian hutsak beteko beiteitzo. Apporte-moi du bien-être, fais du bien à mon âme aussi, touche-moi avec un toucher bienveillant. Nungia, attenzionia, haimako zaurien ampleaztia ezotedea algari ekarten ahaldugun zerbait, ezotedeia jente batek jente izateko hautzarotik uken behar dutian funtsesko bermiak, hoi hola izateko ordez, korpitzaen kulta horrek gue frustrazioak handia rasten baizik ez dutu. Ezgia behar litzatekiaren araberakuak. Hasteko, zikin gia. Nous sommes sales, c'est un secret pour personne, les Français sont sales ez zikin izateko baldintza zumait bete behar dia. Hazuzkuliak egin, epilatu eta makilatu. Bestela ezin da kanpoalat agertu. Pouvoir sortir et avoir de beaux angles, ça fait partie d'un ensemble, tout comme être bien épilé, d'être maquillé, d'être soigné. Gente botxa izaten ahaltzide, zerbu txanta, goxo, trempehunekua, alagea, hatik ez balimazide epilatzen, so gastua bil ahaltzenetzazkie ezen egunko kriterioaren arabera zikint ager beitzinateke. Le poil non c'est pas sale, mais ça fait sale. Gainera, laboantxa munduko emazte barin bazide, ez du balioe kanpualat agerzitaien zien edertasunaen agertzeko asmoaekin. Ma voisine qui aurait les ongles tout plein de terre, euh, ça m'emballerait pas des masses, quoi. Berrize, importantena egun ez zergien, baizik eta zuin itxua agertzen dugun. Haleike, aitortu behar dut, oa jarteko eranak, laria tximaltzen hasten zaion eta itze bat benolodiago ez den bilhogorri frustratu eta ilhetsu baten eranak baizik ez diela. Azkenian, aitortu behar dut, korpitzaen erreligione berihunek gue beitala zorionae ekar ahalezakela. Eta zorionaen ekarteko asmi hortan, enpresa geoago eta habo zotukatzen omen dia, hoietako geoago eta haboek ben langileiai zorion hoi ekarten beiteie masaje bidez. Des entreprises font profiter leurs salariés de moments de bien-être. Pourquoi Parce qu'un salarié plus heureux, c'est un salarié plus performant. Haleike, kampuan ezarten bazutie, ez inkieta. kanpo hortan, nunbait, kabine delako bat edien zenezakie masaj goxo baten bidez zien nahigabiak hartatuko deitzienak. Bestelan aldiz, zien bilho, gizen eta tximaraldiaekin aitzina jeraik bardin maitatuko zutiegu. Nun bada zer?